Тепер вони сиділи з Жаком Антуаном у каюті коло дверей, і лампочки так само розгорялися і знову пригасали. Француз задумливо могикав собі під ніс, і Булат намагався зрозуміти, що діється в його душі, бо той просто так ніколи не могикав. Оті кілька слів рідною мовою розколошкали всі Булатові думки. Неймовірно, сказав він що ми впіймали ту радіостанцію. Чому? Надто великі відстані. Досі вони ловили тільки радіостанції крижаного материка, хіба що зрідка Мельбурн та Нову Зеландію. До Львова ж і Києва було добрих дев'ять тисяч миль. Згодом матрос вирішив, що це просто жарт. Видно, хлопці з радянської станції Восток розважалися старими записами. Це розчарувало і водночас заспокоїло його. Підійшла місіс Кетрін Вілсон. Вона без особливих церемоній сіла з краю ліжка і задивилась у помережену пластикову стіну. А матрос навіть у профіль бачив усе її праве око. Канадка належала до тих жінок, про яких, звичайно, кажуть, у ній щось є. Сьогодні Кетрін справляла враження, ніби в ній нічого нема. Коли до самітного чоловіка приходить дама, нарешті висловилась вона, його друзі завжди починають кудись клапатися. Том був грайливий і легкий, але це нікого не вводило в оману. Француза почали хапати чорти. Ви не вгадали, сказав він. Я саме звільнився від чергування і нікуди не кваплюся, мадам Каті. Мені буде приємно послухати вашу англосаксонську вимову. Чим вона припала вам до смаку? Канадка зумисне перейшла на французьку. Англійська мова, сказав Жак Антуан, ти наче кумляєш у роті більярдну кулю середніх розмірів. За цими словами Кет нарешті відірвалася від стіни. Ну би ж кругла й гладенька, докінчив француз, а язика не повернеш. Однак я можу піти, якщо ви цього хочете, мадам Катрін. Коли він вийшов, молода жінка глянула на Булата впрост не бажаєте прогулятися мосьє? Вона по інерції говорила французькою мовою, і матрос так само відповів з охотою, хоча на дворі буран. Вас це не лякає? У сусідній каюті розкотисто хропів пат. Канадка посміхнулася і кивнула. Зовсім не подумала про той буран. Тепер її цілком влаштовували трелі земляка пата. Своє раптове хвилювання Булат розумів. Але місіс Кетрін теж хвилювалася. Я прийшла до вас, щоб розвіяти деякі ваші упередження. Які? Ви її знаєте краще за мене, містере матрос. Вона дивилася на нього одним оком, не повертаючи голови. Їй це було зовсім неважко. Але його розібрав сміх. Ота неприродна манера дивитися боком, ніби ставила їх у нерівні умови. Містере матрос, ви напевно думаєте, що мене тішить становище єдиної жінки серед стількох чоловіків. Булат спробував заперечити, та вона раптом обернулася до нього анфас, глянувши обома широко розставленими очима. Я це збагнула ще тоді, коли нас востаннє висадили з літака, і ми пішли своїм ходом. Булат нарешті сказав це можна було помітити і раніше коли ви опинилися на цьому материку, місіс Уілсон? Ну що ж, маєте рацію. В Антарктиді обмаль жінок. І тоді це мене справді тішило, зізналася вона, знову сівши до нього профілем. Така манера завжди знезброювала його. Ви повинні розуміти природу жінки. Вам не доводилось читати Мальвіль? не пригадую.